zen kambiarekin. Gehenago, nena ziren treinak atxalean, uh, ordu roz bat zen, eta uh, orduan trein gehiago izaitean, gendeak uh, aukera gehiago bat zuten, eta orduan uh, posile zen aientako edo zen treina artea atxalean, eta ez denak uh, elkarretaratzea trein batean nahi gauzu. Eta orduan huai trein gehiagoekin, e arazoa da, eh, e, deguziak, nahi eh, dutelat tren berbera hartu, edo tren batzuetan denak izaitea, eta orduan sobera kargatua da, eta sekuritatea de ez da mantendua, mantendua, eta orduan zuhutzaileak, kontroler, ezin dute asegurantza eman, jendeei, Errateko, uh, nik zerbitzua, segurtatua aldut, eta bidaia onaik eitea.